Mirëmëngjes, mirë se vini në klubin e mëngjesit në valët e radios kombëtare Club FM edhe në ekranin e televizionit Klan Plus, kudo që t'jeni jeni me ne tani në klubin e mëngjesit Blendi, Jeri, Altini, Olta edhe Lori Do t'ju mbajmë shoqëri në orët në vazhdim në këto udhëtimet tuaja kudo që t'jeni? Ditë të mbarë, nëse jeni rrugës rrugë të mbarë, e nëse keni mbërritur punë të mbarë. Kështu Jero si je ti. Shumë mirë. Se ti ke mbërritur. Me incidente, por ke mbërritur. Po. S'ka problem. Incidente, po, thamë, jo aksidente. Incidente. Incidentet janë të vogla. Janë më të vogla, janë si aksidente të vogla, kështu si incidente. Ke parasysh ta mama aksident, po. Yllka pioner, e ke parasysh është si shkallë kështu gradë. Deri ku arrin. Për shembull nëse dikush është ndonjëri njëri po nuk e di, mm. një tip, cili do që t'i thuash, e ke parasysh që do t'i thuash ndonjëherë që mami dhe babi të kanë pas si aksident ty, se s'kanë dash me të bo. Etë mërë shumë. Për shembull, në të keqin i bënë. Po, po, po ti ti votë s'këllë kështu, edhe ti ku ti gjënë, ndoshta në shpirt e kam fjalën, atëherë as aksident nuk quhet. Që ka qenë një incident midis po, mami dhe babit, jo. Se aksidenti me po, incidentin ka këtë gjepsi. Po, vjen si me letëshëm. Duhet ta studiojmë mirë këtë se cili është ndryshimi, ekzaktësisht, midis këtyre fjalëve. Se i po i përdorim, siç thotë, populli qesim. Aksident është kur përplasen dy gjëra. Jo, domosdoshmërisht. Kurse incident kur ndodh shkarazi. Mm. Aksident është dhe kur diçka ndodh pa dashje, apo jo? Po, e papritur që është. Aksidentalisht. Po, mirë, mirë, prap ti përplas diçka. Ti bie, po, po. Jo, po, domosdoshmërisht. Me tokën njëri. jo, domosdoshmërisht. Mundet për shembull një. Me veten s'përplasesh ti. Mm. Bën vaki që dhe përplasesh. Po mirë, ti e mendon fjalën aksident domosdoshmërisht me një dhunë. Po, pra, me një përplasje, nuk ka lidhje. Edhe kështu mund të jetë Diçka që ndodh aksidentalisht, pra pa po, dashje. Po, për shembull, mm. jo qëllimisht është fjala. Është diçka që ndodh. Fjala në thelb do thotë jo qëllimisht, po. Që nuk ka, nuk ishte për qëllim që të ndodhte. Është një ngjarje rasti. Mm. Okej, e sqaruam edhe këtë. Por Altini do thotë që kur përplasen dy gjëra, ose kur ti Jeri përplasesh me tokën për shembull. Që ndodh sepse graviteti është aty. Apo jo. Kështu nejse, um, sot është data 20 shtator. Ej, po Londra pse s'na ka parë ne? Po po pse s'na ka parë Londra? S'na duan më, s'na duan. S'është më në, nga që s'është është me mm. Brexit e kështu. Okej, okay, mirë. Atëherë nisim zyrtarisht miq të dashur me muzikë, me gjëra këtu në klubin e mëngjesit. Kur të kthehemi mbas kënge Jeri do të na frymëzojë edhe për ditën e sotme, Olta mm -hmm. do na mhm. tregojë se si do jetë moti dhe Qëndroni me ne se është e rëndësishme. Moti është i paparashikueshëm përveç se kur Olta që me thënë drejtën më shumë e ka kështu që shtin fall. Uh, për motin edhe i del, i del aksidentalisht, por i del. Cardi B tani bashkë me Bruno Mars, mirëmëngjes që të gjithëve. Kjo quhet, çfarë quhet kjo, Plago? Finesse, po? Finesse. I ndershmi mbetet gjithmonë fëmijë. Okej, okay, shumë mirë, unë nuk do i shtoj asgjë, se pastaj do e prishim. Kemi Oltën, miq të dashur, për të na treguar si është moti. 10 gradë në këtë moment e 17 do jetë maksimalja për sot dhe 45% janë shanset për shi. Do të shohim diellin sot, më në fund, por në orën 19 do kemi sërish shi. Ja ku jemi edhe një herë tjetër këtu në klubin e mëngjesit, doja t'ju tregoja një histori të jashtëzakonshme, me thënë drejtën. Mhm. Mm të një tipi që Shikoje pak këtë tipin, po ta shikosh në në foto këtu. Është uh, njeriu që ka fluturuar më shumë. Ky? Po. Duke po nga vullat. Falas, fare madje. Oh. Quhet uh, po, quhet Steve Rothstein. Në vitin 1985, po. Steve i bleu një produkt që American Airlines shiste. Mm -hmm. E ka shitur madje deri në vitin 2004, pastaj e kanë ndërprerë, por produkti ishte ky. Për 250.000 dollarë, mm -hmm. ti mund të blije çfarë? Një bilet pa limit. Oh. Ah. Sigurisht që në vitin e keni parasysh, 1985 janë goxha para, të kesh 250.000 dollarë. Megjithatë ky e bleu jo vetëm aq, por pagoi 400.000 sepse për 150.000 të tjera, mm -hmm. mund të blije biletën shoqëruese. Pra, ti pastaj mund të udhëtoje sa herë të doje, ku të doje, si të doje e çfarëdolloj tjetër. Po. Kështu që ky e bleu atë. Edhe që atëherë ka udhëtuar më shumë se 10000 herë. Wow. Po. Çfarë i ka kushtuar American Airlines? Jo 400.000 dollarë, por mbi 10 milion. Mm -hmm. Në total, gjithmonë në klasin e parë. Edhe për çdo gjë, madje, është një histori që mund t'ju tregoj Me ngadalë, por ky ishte një dhe është një investitor në një bankë në Manhattan. Mhm. Mm ka bërë mbi 10 milion milje dhe e ka përdorur fuqinë e tij për të udhëtuar falas për ndihmuar njerëz nga më të ndryshmit. Për shembull, ka çuar një prift të varfër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mm -hmm. për të takuar një herë papën në Vatikan. Ka marrë një nënë që qante sepse kishte nipërit pa babysitter dhe e ka çuar në New York Vetëm se po qante atje. Hajde me mua, ka thënë first class. Edhe shkojmë bashkë. Domethënë këtë e ka përdorur ka, ka çuar tregon se si vajzën e çoi në shkollë në Zvicër, me sa duket ky kishte para, edhe prej faktit se ky mund shkonte ta takonte sa herë të donte dhe të kthehej bashkë me të sa herë të donte. Fantastike. Nuk kishte asnjë limit. Ka shkuar në të gjithë kontinentet, në çdo vend ku mund të të ketë shkuar mendja për të shkuar ndonjëherë. Tregonte për shembull se kishte mëngjese të dielash që i dukeshin qejf, mm -hmm. ishin ato kur zgjohesha shumë herët, thosh ai. Merrja fluturim për në Denver, pastaj nga Denveri në Ontario, blija ca gjëra kanadeze atje, dhe kthehesha për mbasdite në shtëpi, e u tregoja shokëve, kam qenë në Kanada sot, e dini? Edhe, jo, s'ka mundësi. Thoshe që shkonte ndonjëherë në Providence, në Rhode Island, vetë jeton në Chicago. Mm -hmm. Tani më në New York, por jetonte në Chicago për një kohë shumë të gjatë, në Providence që është si thua që këtu në uh, Amsterdam, për mhm. shembull, mm -hmm. për të ngrënë një sanduiç tek një vend që quhej Jeffs, uh, sepse aty ka qenë në shkollë ky kur ishte student dhe Jeffsi bënte sanduiçet më të mira me proshutë dhe djathë të shkrirë. Kështu që meqë mund të shkonte, pse mos shkonte? Po normal. Nuk ishte abuzuar sepse ishte e gjitha pjesë. E ka paguar tek e fundit. Por paguan deri në vitin 2004 American Airlines e ka shitur këtë lloj bilete. Mm -hmm. Quhet A Air Pass, pra A Air Pass. Dhe mund ta në vitin 2004 kam përshtypjen që kjo ka kushtuar rreth 3 milion dollarë, sepse ah, çmimet oh, janë ngritur, por në 85-ën kur e ka marrë ky, ka qenë 250 mijë dollarë. Dhe ky pa, ky ia ka nxjerrë pra. Ia kanë po ia kanë nxjerrë. Deri në vitin 2008, kur i ka ndodhur një incident i cili e ka shokuar. Pse? Pse çfarë? Çfarë bënte ndonjëherë ky? Për shkak se nuk e dinte. Mm. Se me kë do të udhëtonte, për shembull. Tam. Sepse i shkonte mendja thoshte edhe bënte rezervim, mjafton të bëj rezervim dhe kjo ishte e gjitha. Mhm. Mm bënte rezervim për një udhtim në Caracas. Mhm. Mm më kupton për qejf. Shkojmë në Caracas. Dhe nuk e dinte me kë do shkonte, kush e di kë do marr, thoshte dhe, dhe shkruante si thua, Blendi Salaj. Mhm. Mm apo Steve Rothstein, siç e kishte ky. Ai e për Caracas. Dhe pastaj vinte vinte Çant Salaj. Atë pasagjerin tjetër, vinte emrin Çant. Çant, sepse nuk e dinte kush do ishte. Ah, dhe më vonë pastaj bënte sqarimin që Çant Salaj nuk mund të ketë sepse çanta ime është, domethënë, edhe mhm. por është ky. Dhe si duket në atë kohë ka qenë edhe më e lehtë para këtyre ndodhive me terrorizmin e me gjërat që i mhm. shtrënguan jo pak. situatat. Por ai sepse emrin e këtij e dinin të gjithë në American Airlines, nga CEO i madh deri tek punëtori më i fundit ishte një celebrity. U kishte ardhur në majë të hundës me të. Udhëtonte më shumë nga ç'kishin parashikuar ndonjëherë. Dhe kjo ishte arsyeja pse American Airlines vendosi që t'ia ndërpriste Këtë në vitin 2008 duke i thënë se me këto emrat falso, me çantë kështu e çantë ashtu që ke vënë, ke abuzuar edhe kjo ka qenë në shkelje të kontratës andej këtej. Dhe ky paraqitet me një shok, po gjetën një arsye mbas shumë vitesh. Tregon historinë se si shkoi për të marrë këto biletat mm -hmm. që kishte prenotuar për të udhëtuar, bashkë me një shok që do të shkonte të shikonin një ndeshje në një qytet tjetër për qejf. Edhe i thotë zonja që është atje që shiko, kjo gjëja është anulluar. Ja ku është një letër, mm. po dhe ky thotë që vajta në shtëpi dhe ndenja 4 ditë në krevat. Mbasi mora atë letrën. Nga stresi. Sepse tha ata më kanë shkatërruar hobit, jetën, unë tha jam ky që jam sepse unë Jam njeriu fluturues. Unë mendoj për Tokyo dhe them, "Hm, po. le të shkoj në Tokyo." Edhe, edhe marr dhe një shok, do vish në Tokyo. Po mo vij thotë ai, "Hajde ikim bashkë." Edhe kthehemi, po kur të ikim, kthehemi i biem nga Pekini, a India, a ndalojmë në Moskë. Ose fusim dhe një Australi, kthehemi prapë prapë. Nuk ka problem. Ky la punën. Vite më parë sepse s'kishte edhe nevojë për t'iu përkushtuar full time udhëtimeve. Po, dhe tani nuk udhëton dot më sepse Amerikani edhe thotë që korporatat janë bërë shumë të fuqishme. Po kontrollojnë popullin, ka thënë ai, dhe mhm. nuk i kundërshtojmë dot. Më kanë vjedhur shpirtin. E po tani Tani duhet të udhëtojë me lekë, e kupton? E paguan çdo gjë. Tani ky nuk e ka hedhur në gjyq, po tani se imagjino ti të ishte shqiptar ky. Kishte biletë të përjetshme. Kishte udhëtuar nga Rinasi me bileta të kripura gjithë kohës. E po tani. Po këtu në Shqipëri erdhi ndonjëherë ky. Mhm, nuk e di. S'e dimë do t'i futemi kërkimit. Duhet të duhet të shikojmë. Ndoshta atë vit që erdhën 2 milion turistë, apo atë vit që erdhën 4? Kur isha do vjenë, mban mend vitet e arta kur vinin me miliona turistë, çdo vit, 1.8 prej të cilëve ishin shqiptarë. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit nga 2 milionë kam fjalën. Është eh, koha tani miq të dashur. Për Imagine Dragons. Më pëlqen kjo. Mm. Është pak zhurë ka zë lëmza këta. Mm. Vetëm 19 minuta miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit. Është një ditë fantastike. Siç tha Olta do të ketë shi pak më vonë, megjithatë ne e nisëm me historinë e diellin. Zotit Steven mm. Er, një sekondë, si e kishe Rothschild, jo Rothschild, jo po, Rothschild, po, me Child. Një tjetër emër hebre, Rothstein. Rothstein, po. Okej. Okay. Steve Rothstein. Faleminderit. Ishte ky zotëria këtu që po lexonim nga gazeta New York Post, mhm. historia e një investitori bankier në Manhattan i cili në 85-n bleu një biletë për 250.000 dollarë, një shërbim të cilin uh, American Airlines e quan Airpass dhe e ka shitur deri në 2004 në moment kur e ka ndërprerë pastaj si si produkt. Mhm. Mm por ti mund ta blije këtë një herë dhe mund të udhëtoje pastaj sa herë të doje pa pyetje jetën. Të paktën kjo ishte në fillim por siç i doli Steve-it më vonë. Sa duket jam. Jo. Pas uh, 10 milion miljesh në ajër dhe 10000 udhëtimeve me avion, Ku kus kisha shkuar 10000 udhëtime me avion. Tregonte për shembull një vit. Fantastike është. Se kishte ca, kishte ca fakte. Mm -hmm. Në korrik të vitit 2004 ka udhëtuar 18 vjet, 18 herë. Po. Në vetëm korrik, vetëm, vetëm në muajin korrik të 2004-s. Ka qenë në Nova Scotia, që është është si thua Krahina verilindore e Kanadas. Shumë e bukur atje si fjord. Mm -hmm. Mrekulli me ca ishuj, me ca gjëra. Ka qenë në Maine, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka qenë në Londër, në Los Angeles, në Denver edhe në Australi atë atë ah, muaj. Sa po. bukur dhe në Maine. po, edhe në Maine. Maine-in që e përmendëm. E përmendëm dje me ata mm -hmm. drerët e me ata gjërat. Po, ë uh, Unë doja që ta sillnim pak si si temë ditë këtë. Po të vjen keq kur dëgjon që ia ka ndërprerë. Për çfarë vjen keq? Që ia ka ndërprerë udhëtimet. Po, Sepse ajo u bë mënyra e tij e jetesës. E teproi pra, e teproi. Po s'besi se është keq për lek. Jo, nuk është keq për para. Po është ideja e të, e të falurit, është e të qenit falas që kam përshtypjen unë, sepse imagjinoje. Po. S'ke asnjë shkon ku duash hop-la. Biletë për atje. Ose me dosin në Rinas ose si në Shqipëri, se këtu ka më pak fluturime. Mhm. Mm po ai ka jetuar në New York për shembull ku mund të shkosh nga New Yorku praktikisht kudo, një lidhje do gjendet për fundin e botës. Kështu që ka pas më kollaj. Se ne e kemi kështu me me lidhje, kupton, do shkosh deri në Stamboll. Ne do të presësh këtu që aty. Po. Po. Nga Stambolli pastaj e merr për. E di unë ku do të shkosh ti, po. S'po e themi. Okej, okay, pra pyetja është miq të dashur për ju sot në klubin e mëngjesit. Nëse do të kishit këtë lirinë. Mm. Po nuk po quaj 1000 1000 bileta. Po një biletë falas Jeri. Vetëm një. Po, ku do shkoje? Po duam ta dëgjojmë edhe nga ju që jeni në Shikim edhe në dëgjim. Nëse do kishit biletë falas, okay, 1 2 3, s'ka problem, sa duash, se nuk dua të të kufizoj se e kuptoj që të bëhet si hink pasaj, s'të del pasaj. Mendimi por ku do shkonit? Nëse do kishit këto biletat falas, ku do shkonit? Dhe jam i okay. interesuar të di atë vendin që juve ju pëlqen më shumë të listuar të parin. Mos më thoni, por mbi të gjitha, pasi vjen një listë e gjatë. Jo, jo, atë dua të parin. Ku do shkonit? Nëse do i kishit do ta kishit falas këtë pjesën e udhëtimit. Ndoshta dhe qëndrimit. Pra Jeri, ku do shkoje? Ja, tani, kur është... Unë e di ku do shkoj, e para e para. Po imagjino për shembull, sikur të thotë njëri, ku do shkoje edhe ke një minutë kohë, dhe koha fillon tani. Okej. Bora, bora. Bali, Indonezi. Bali, Indonezi. E bazuar mbi çfarë apo? Kam parë një dokumentar dhe mm -hmm. më ka pëlqyer shumë, që ka treguar për gjithë vendin, ka natyrë fantastike, ka plazh, ka diell. Ushqimi okay, gjithashtu dukej interesant nga ekrani. Ti mos sikur do zbresësh nga Gothenburgu për shkuar atje. Jo, më pëlqeu. Ti plazhe shumë... e diell ke në Shqipëri, Lale. Absolutisht, por më pëlqeu shumë sepse ishte një natyrë shumë uh, fantastike. Okej. Okay, Realisht. Për çfarë në Londër? Për kulturën që kanë komplet si qytet si popull si si londinez. Po kanë probleme me vizat ato. Po, s'janë gjithë edukuar në Londër, duhet ta jo, jo, kem po, parasysh ka pa edukat fare, domethënë njerëz. Zhulsa po, sa duash edhe Londra, ai është metropol i madh. Ë, atëherë. Lëre fare s'po mendoj. Gjithë e dinë se kudo që të shkojë Olta në Suedi te fabrika ku prodhohet Volvo. jo, më ja, se Volvo ne ja, kam këtu, unë s'kam okay. pse shkoj deri atje. Pastaj atje do të shkoj. Atëherë shikoj, unë them kështu, që ta lëmë ta lëmë mister për njerëzit. Ta lëmë mister se ku do shkosh ti. Vijmë nga Luis Fonsi dhe Demi Lovato miq të jo, dashur. Ne kërkojmë një këngë tjetër që e ke ti në të vërtetë? Po. E ke po te inbox. E kam unë te inboxi, mm. më keni çuar juve këngë mua me inbox. Po. Sa mirë është kur çojnë njerëzit këngë me inbox. Çfarë këngë është kjo tash? Kjo në fakt është për Astritin, nga Ballshi. Astriti është mhm. mësues. Dhe do të ta meqë është mësues. Dhe po na ndjek. Meqë apo si është më shumë. Sikur të kishe qenë inxhinier Astriti apo Po jo, më nuk ka lidhje kjo. Bujk, nuk do luanim kurr po, meqë është mësues. Nga Stevie Wonder miq të dashur tani. Ditë të mbarë. Master Blaster. Ju jeni me klubin e mëngjesit. Ora është në 7:32 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Olta Lorca, mirëmëngjes. Mirëmëngjes që të gjithë miq të dashur, koha tani për anagramën e ditës së sotme. Mëna mëna mëna mëna mëna. Atëherë është Feni de Treni, F E N I D E T R E N I. Feni de Treni. Jo Feni te Treni. Praktikisht nuk po themi ulin tren. Është Feni de Treni. Feni te Treni që e ka Oltën uh, Pa mëndje dhe hyrjen me sytë e tyre 0-6-19-27-12-2 0-6-19-27-12-2 0-6-19-27-12-2 është nga këta trenat e shpejtë Shumë bukur Që mund të kishte qenë midis Tiranës dhe Durrësit apo Vlorës apo ku di unë Lezhës, Shkodrës, pse jo etj etj. Po siç tha ju kemi lënë Autostradën. Tiranë Durrës. Meqë ra fjala pamë ca pamje të tmerrshme nga Durrësi dje Për mbytje? Për mbytje në qytet Po Skandal vërtet njerëzit deri në gju Deri po, pra. në gju A, i patë ju ato? I pamë Po me qarë Si shpjegohet, apo Po njerëzit Vari kovat me Vari Velierën, thonë njerëzit Vari Velierën Po Unë pashë një video që Unë nuk pashë edhe gjë, të them të drejtën. M'u duk sikur mm. e kishte shpërndarë uh, Agron Duka në Facebook. Nëse e mbaj mend po ja, se e gjeta, kështu e mbaj, kështu e gjeta. Nuk e di nëse e ka bërë vetë ai apo ia kanë dërguar apo çfarë. Ç'rëndësi ka, ç'rëndësi ka, është Po. Rëndësi ka qyteti, po. Mund ta shohim? Ë, mund ta, po patjetër mund ta mhm. shohim. Ieri është është i bërë me celular. Po mund të shikosh për shembull një grup Duken si, e, e oh. duken që janë vajza, po a janë studente, a janë punëtora, ku di unë se çfarë janë? Po duken wow. që janë goca të reja, deri në gju. Po, di. Duke ecur në mes të Durrësit, e shikoj edhe furgonin për shembull këtu që ka arritur mbi derën. Makinat kanë po. ngecur. Po. Po këto kanë detin në fakt. Këto makinat që janë deri në atë nivel, këto që janë autovetura, kam përshtypjen unë që do po, kenë probleme shumë të rënda me. Se po u lag njëherë ai sistemi elektrik i makinës, mhm. pastaj është gjithë gjithmonë i korruptuar, është jashtëzakonisht e vështirë të. Vjen era pastaj është, do thënë. Nuk thahen ato se vjen era qen pastaj kur thahen. Mbasi ka hyrë balta në makinë, nuk është më makina siç ka qenë. Siç ka qenë, as diskutohet. Jo, do të them, nëse ka siguracion apo jo, prandaj janë firmat e siguracionit jetojmë në po, kapitalizëm. Po, për qytetin e Durrësit që të përfundojmë me kaq pak shi sa ka rënë në një situatë të tillë, unë nuk e di me çfarë është marrë bashkia Durrës gjithë këto vjet. Mhm. Që i ka mbaruar këto, pse s'merren me këto punë komunale ata? Se Veliera e kam marrë vesh, nuk dua që të bëj si këta që kundërshtojnë çdo gjë realisht. Po kjo kjo situata këtu. Le të bëhen edhe veliera shumë të bukura, pa prishur antikitetin sigurisht, se është barbarizëm ai që sugjerohet ashtu që hajde ta mbulojmë me me baltë siç kanë bërë herë tjetër. Skandal. Po ky është skandal. Zi qyteti me aq pak ujë sa ka rënë atje. Imagjino se do paguajnë taksa po. Durrsakët njerëz të butë e ke parasysh. Të lezetshëm Sy blu Sy blu i ke Italishten ç'okej e flasin po, pra. Kasetat i kanë të bukura kur i luan Që nga balkoni me kaset E kanë parasysh Specin e ha Xhaketën e vesh Jo me nëse zdu me Ja me o dursakët njërës Pa është turp, turp i botës që të jetë qyteti në atë situatë ashtu Se dëme që u shkaktohen njerëzve janë katastrofë Nuk ka ndodhur ndonjëherë në Tiranë kjo. Sepse po ta vësh dakun atje, realisht dakun e Erion Velia edhe mund mbietoj se është i gjatë. Ndodhte diku. Po po ta lësh dakun ta isheshin mm. durrës, dakun e mbulon ujë. Dako vet ka ka mundësi që ka një gondolë në shtëpi, kështu që lëviz me gondolë në këtë rast. Ka kush e marr në shpalla, është në shpalla të gjigantëve, nuk e zën vet po. Gjithsesi, po e them kështu, metaforikisht po ta li atje do të jo, realisht do mbyte. Ëm ehm, Feni dhe treni është anagrama për ditën e sotme. Feni dhe treni. Zonja zotërinj. Kthehemi pas pak me pyetje nga aktualiteti shqiptar këtu në klubin e mëngjesit. Kjo është nga The Revivalists. I wish I knew you when I was young, quhet. Të të kisha njohur kur isha i ri. Kjo është nga këto ai ai ai. E ke parasysh? Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur ju përshëndesim që të gjithëve Ju urojmë një ditë fantastike, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Mirëmëngjesi, gjithëve Kemi Altin Sulajn, Ota Rekën dhe Lorin Terezin këtu me ne gjithashtu që na ndihmojnë Për ta çuar këtë program drejt uh, lartësive të stuhishme. Siç tha ai before the lightning. Mm. Okej. Ëh, feni dhe treni është anagrama për ditën e sotme, për cilën kam marrë disa komplimente nga gocat këtu në mm-hmm. studio. Faleminderit goca. Është për pjesën e trenit apo është për pjesën e fenit? Të gjitha bashkë. Okej. Për të dy. Se s'kisha dëgjuar ndonjëherë, a Blendi që ke bërë mm. anagramën sot dhe pastaj kuptova. Nuk është hera e parë që ne të bëjmë komplimente. Jo, jo, mirë. Apo? Dakor. Po sot si e marr? Ty të pëlqen ndryshe. Okej. Okay. Kaq kisha unë. Edhe ne kaq kishim. Ehm... Um, Presim që mm. këshilli i emërimeve në drejtësi do të mbetet me 8 anëtarë gjatë momentit që do të shqyrtojë 37 kandidaturat e përcjella nga presidenti i Republikës, të cilat janë njerëzit që janë duke garuar mes tyre për t'u ulur në dy vende bosh si gjyqtarë kushtetues. Pra. Mhm. Mm janë 37 kandidatë për dy vende, dy vende që janë bosh në gjykatën kushtetuese. Ndërkohë që Këshilli vetë i emërimeve duhet që t'i shqyrtojë këto kandidatura. siç vijnë. Mhm. Mm Edhe ka zakonisht nëntë anëtarë. Por kësaj radhe do të ketë tetë. Po pse? Sepse një nga anëtarët është tërhequr. Jo, do të garoj. Ha, do të garoj. Do të garoj për Domethënë, një nga anëtarët, një nga të mhm. nëntët është një nga të 37-të që futen për të garuar, kështu që është tërhequr sepse ka konflikt interesi pyetja është për kë bëhet fjalë. Kë personazh bëhet fjalë? Mund ta dërgoni atë dhe do të fitoni një një çift biletash për në Cineplex. Çift biletash. Doja ta ngatrroja t'i thosha një, se janë dy bileta për. Mm -hmm. Edhe prapë tak e ktheu më në zgjodhi fjalën çift e ma. Përplasen është si një pal shapka për shkakun. Ishte thjesht një incident. Pa, nga të dy anët. Po, po nuk më the se ku do të shkoje Olta nëse do të do të kishe bileta falas. Ku do shkoje? Po pra mbase Rinas. Çfarë Rinas? Në Rinas. Pse shkosh po, në Rinas? E di çfarë? Unë mendoj. E lëmë këtu, është shumë mirë. Me me këtë. Në Rinas pse shumë mirë është. Në Rinas. Po unë mendoj të shohim këtë Europën një herë, gjithë Europën. Një tur. Ke vetëm një biletë. Etj, etj, etj. Francë. Një tur, një, një tur, tur europian, europian, po. Ti si Shakira, si domethënë, po. Pastaj dalim edhe nëpër kontinentet e tjera. O vërtet e ke. Po po. Se Jeri për shembull e pati krejt ndryshe, Jeri ja futi për Bali me të parën. Po jo në zemra. Po tani ti çfarë sa, mendoj direkt. Akoma. Çou deri në Bali. Mos ke parë Europën akoma apo je kështu ti se je pro europian po ndaj po. Jo të gjitha mund të. Po mirë, ku do shkosh në Europë? Çfarë do shikosh një herë? Po, çfarë do shikoj? Mirë, kam patalli, se kur njeriu thotë Europën ka ndërmend diçka më shumë se sa Po themi rrugë dhe tabela. Edhe po. kështu bar e pem, se Europa është, ë, kështu ka gjithandej. Po, Natyrisht. Do kishim ca takime me presidentët e vendeve. Do të zi be kanë thonë domun. Oho. Do ha makarona me makarona me Macronin. Edhe Do shkonim te Eiffeli aty poshtë urës, poshtë kullës, më fal. Foli Freud miq të dashur. Kthehemi pas pak në Klubin e Mëngjesit është. Échame la culpa në Club FM 100.4. I am a uh, Japanese. Right now. Mund ta shohim. Kemi një informacion nga Japonia. Yes, kemi të... informacion nga Japonia ja ku jam unë të këtu. Oh, është se po më është bardha që. Ti e kur ke qenë i ri. Si diplomat Chiune Sugihara, që unë mund këtu ose më shkurt për juve Sempo. Sempo Sugihara. Është më kollaj të thua Sempo se Chiune, se Chiune uh, pak e vështirë. Ky ka shpat. Po ky çfarë është? Ashta, ashta. Sempo Sugihara, miq të dashur është njëri ndër njerëzit më të shquar në Japoni për sa i përket lidhjes së Japonisë me Izraelin. Ky ishte zëvendës konsulli japonez në Lituani gjatë luftës së dytë botërore. Dhe ka ky ju fut vizave me kok dhe ka dhënë mbi 6000 viza për hebrejt që i shpëtonin Gjermanisë naziste duke u arratisur përmes Polonisë drejt Lituanisë e më tutje ku të shkonin nga sytë këmbët por mm -hmm. këto viza ishin jetike për këta njerëz dhe tregojnë tani në historitë se Çiune Sugihara i njohur për njerëzit atje në për hebrenjtë me të cilët ky ndihmonte, si Sempo, e thash e vuri vetë emrin Sempo, se e kishin më kollaj t'i thoshin Sempo. Mhm. Mm sesa t'i thoshin uh, Çiune, firmoste viza për 18 deri në 20 orë në ditë. Wow. wow. Po, deri në 20 orë në ditë. Tregojnë që ka firmosur viza edhe nga dritarja e trenit Ndërsa ikte dhe i hidhte pastaj nga treni sepse dinte që çdo vizë që firmoste ishte një jetë njeriu që do të shpëtoj dhe në fakt kështu ndodhi. Mbi 6000 vet duke përdorur vizat që ai i dha pa teklif duke rrezikuar mm -hmm. jetën e vet, familjes së tij, ë uh, shpëtuan. Dhe ishin gjallë sot dhe ky person Chiune Sugihara është i vetmi japonez i cili ndodhet në atë përmendoren e të drejtëve mes kombeve që ndodhet në Izrael. Ku është shkruar edhe për Shqipërinë, edhe se si në Shqipëri janë shpëtuar kaq shumë hebrenj. Po ky tipi, ky japonezi. Bravo. Bravo. Bëri kërdin duke dhënë viza pa fund, ë uh, duke i hedhur vizat nga treni, vetëm që mhm. shpërndante vizat. 18 orë në ditë thoshin. Domethënë ky me kyçin duhet të ketë qenë rënd, duke Shumë, duke firmosur. Viza e viza e viza pa fund për për hebrenjtë. Kështu. Bravo. Okej. Okay. Miq të dashur, ju kujtojmë tani se kishim një pyetje nga aktualiteti në lidhje me kush ishte kandidati e njëkohësisht edhe anëtari i KED-s që ka dhënë dorëheqjen nga përzgjedhja e kandidatëve sepse do vetë që të kandidojë mm -hmm. për uh, gjykatën kushtetuese. Asnjë nuk e di Olta. Jo, s'm kanë dërguar gjë. Asnjë, asnjë, okay, dakor. Ose më janë bërë lëmsh këtu s'e di. Feni dhe treni është anagrama ndërkohë. 0692070222 0692070222 Mirëmëngjesi të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e radios kombëtare Klab FM Edhe në ekranin e Klan Plus çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 Miq të dashur tani është tetë e pothuajse 7 minuta Dhe ne kemi prej disa ditësh një censurë të mbartur këtu në klubin e mëngjesit Bëhet që të premten dhe në mm -hmm. fakt Nuk duket sikur është aq e vështirë po ta marrësh nga ana e këtij gazetarit të televizionit japonez, por uh, ka provuar si e tillë, sepse ende askush nuk ka arritur që të gjejë një fjalë të vetme e cila ju shpërblen me disa dhurata. Gazetari i televizionit japonez, Yusuki Nakanoya, ka mbuluar në një stuhi shumë të fuqishme natyrore në vitin 2005. Hmm. Do të Zero... toni mm -hmm fal, një dhuratë nga Preciosa dhe një dhuratë nga Electronic Line. Okej. Okay. Një dhuratë nga Preciosa dhe një dhuratë nga Electronic Line. Ndërkohë kemi fitues për anagramën e ditës sot me Fenit e Treni miq të dashur. Indiferente. Indiferente. Bravo. 217 i mbaron numri Ledianit dhe fiton një dhuratë nga Preciosa. I lumtë Ledianit, një dhuratë nga Preciosa vjen për ty Ledian. Kristale çeke. Feni dhe treni. Mhm. Mm A do të jetë njëra nga varëset me kristale çeke të Preciosës? Një dhuratë. Fantastike. Bravo i qoftë atij. Shumë mirë. Okej, okay, uh, atëherë dëgjojmë, mbas pak do të luajmë lojën tonë. Në klubin e mëngjesit që të dukemi edhe të gjithë pastaj kur të jemi. Okej. Okay. Atëherë po bëjmë tani lidhjen e shkurtër nëse jeni gati. Gati. Mm -mm. Mirë se vini në lidhjen e shkurtër segmentin që na çon në një udhëtim drejt një kënge. Këngët mund të jenë rock, të lehta, dashurie, popullore, gangster rap apo nostalgjie. Nostalgjia dikur nuk ishte malli për një kohë, por për një vend. Aq i fortë sa mund të vdisje. Vdisje nga mungesa e këtij vendi dhe njerëzve që kishte lënë pas. 5200 raste vetëm në Amerikë. Amerikë në këtë rast i referohet Shteteve të Bashkuara se Amerika si e tërë është më e madhe, madhe ngjan si madhi dhe madhi ishte mbiemri i artistit të popullit Ibrahim Madhi, violinist. Violinistët shpesh kanë ëndër të luajnë një nga violinat e famshme të Stradivarit. Stradivari Antonio prodhonte violina me disa lloje druri, përfshi bredhin dhe panjën. Panja prodhon veç hijes dhe lëndës drusore edhe shurupin për palaçinka në mëngjes. Mëngjes është deri në orën 12 pas asaj vetëm gjumashët thonë akoma mirëmëngjes Gjes gjes është shkurtimi i kësaj dhe thuhet më shpesh kur e ke me nxitim, nxitimi nuk është gjë e mirë siç thotë dhe kënga. Mos u nxito, mos u gabo. Gabo shkruhet njësoj si gabo dhe kjo ishte nofka e Gabriel Garcia Marquez. Marquez do të ishte bërë 91 vjeç këtë muaj nëse do të ishte ende gjallë. Gjallë e shëndoshë e mirë, Kolumbia ka Shakirën, e cila sipas Gabos ishte më e mira e Kolumbisë. Më e mira e Kolumbisë sipas krimit të organizuar është droga, por ne i qëndrojmë muzikës. Tani Shakira këndon Yeah. Colombia. You feel me? Pretty boy. Mirëmëngjesi, mirë se vini në klubin e mëngjesit, ora është tani 8:13 minuta miq të dashur. Sot në Club FM 100.4 kemi folur për uh, një zotëri që udhëtonte pafundësisht me biletat e blera një herë që në 85-ën e mhm. pastaj mm -hmm. gjatë gjithë kohës deri në 2008-ën kur ia prenë atë. Edhe ju kemi pyetur edhe juve se ku do të udhëtonit nëse do të kishit bileta falas për diku, ku do të shkonit. Mhm. Mm nëse mund të shkonit kudo. Nuk ka rëndësi se sa larg është apo afër. Do të ishte njësoj falas, si për një biletë për Podgoricë për shembull, që ishte mm -hmm. humbje e madhe, po po themi. apo për uh, kudo të jetë? Providence. Mm -hmm. Po. Ku do të shkoje ti? Mirë është të shohim dhe ca vende që ne nuk i kapim dot me makinë, po themi. Po, si ti që zgjodhe Europën për shembull. Po mirë, unë nis me Europën. Ai po shkon kundra po. mendimeve tua. Po. Mund të hash një biletë. Shiko, sa më shumë ta mendosh, fillon ah, të ndryshojë gjendja. Okej. Mund të jetë ashtu. Megjithatë tani është koha miq të dashur për të bërë një lojë të vogël. Këtu në klubin e mëngjesit, lojë me të cilën luani ju, luajnë këta këtu në studio, të gjithë bashkë. Jeri, e ke gati zilen? Tam. Okej, okay, gati e paske. Gjithashtu e ka gati Lori, Olta dhe Altini miq të dashur. Loja quhet Fjala mbrapsht dhe unë prezantoj një kope të rimi. Katër fjalë, janë gjithsej katër fjalë, është shumë shkurt. Katër fjalë nga fundi në fillim. Po sepse është me 3 me 4, 4 5, me 5 dhe me 6. Mhm. Me 3 me 4 me 5 dhe me 6. Okej? Mhm. Dhe do t'i jap këto fjalë njërën mbas tjetrës. Filloj me fjalën që ka tre shkronja gjithsej Unë i prezantoj nga fundi në fillim Nga shkronja e fundit drejt të parës Nëse ti e gjen se për cilën fjalë ne jemi duke luajtur Dërgoje menjëherë në 069 20 70 222 Ja ku është numri këtu 069 20 70 222 dhe ju bën juve fitues Shumë mirë. Kjo është fjala e parë. Okej. Okay. Tre shkronja. Mhm. Mm Shkronja e parë për ju është S. Luan Altini, Olta, Lori dhe Jeri. Mm -hmm. Ka tre shkronja gjithsej dhe mbaron me S. Cila mund të jetë fjala? Për ju është në 069 20 70 222. Shkronja e dytë për ju është E. Jeri. Lori. Lori. Lori. Lori, bravo Lori, atëherë. Shes. Shes. Jo, fal. Ah, okay, hajde, fal. Shes është e pasaktë, Lori më vjen keq. Tani është koha për. Thes. Thes, Jeri, është gjithashtu e pasaktë, Jeri. Mes. Çfarë? Mes. Mes është e pasaktë, më vjen keq. Ka mbetur edhe një opsion. Është fjalë me tre shkronja. Zonja, zotërinj duhet ta dërgoni tani para se Olta të flasë, pastaj mbaron. Tre shkronja. Mbaron me E S. Na duhet vetëm një shkronjë. Pes. 5. Duhet të ishte ja, po nuk e di. Jo, jo. S'më vjen ndonjë gjë. Nuk të vjen ndonjë gjë. Okej. Okay. Do të kemi fitues atë që ka ardhur i pari me fjalën ves. U ves. Ves. Oh. si një ves jo i mirë. Ola 960 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Kush është? Ola. Bravo, bravo Ola. Bravo. Është diçka që del me shpirtin, thotë Lori. Po. Okej, okay, jemi 0000 ende. Kjo fjalë ka Katër shkronja. Mhm. Mm Shkronja e parë për ju është K. Pra mbaron me K. Shkronja e dytë për ju është Sh. Kush ishte i pari? Olta. Peshk. Peshk. Bravo. Shkronja e parë për ju është ë. Shkronja e dytë për ju është gjë. Si Gjakova. Gjë. Gjë. Shkronja e parë është ë, shkronja e dytë është gjë. Pra mbaron me gjë ë. Shkronja e tretë për ju dhe për të gjithë që janë në dëgjim edhe në shikim. E duan të luajnë, e duan të fitojnë dy bileta për në Cineplex, të premten mbrëma. Është Ç. Ka pesë shkronja gjithsej. Lori. Lori. Hiçgjë. Hiçgjë është e saktë Lori. Është e saktë. Nuk po se di kot. Ndërsa mua më ngeli më ngeli te kurrgjë, në fakt po prisja të rrën. Kurrgjë, hiçgjë. Nga fjalori i gjuhës shqipe hiçgjë doli. Bravo Lori. 4 pikë për Lorin, jo 3 më fal. 3, 3 me 3. Ishim te ç-ja, po. 3 me 3 Lori dhe Olta janë njësoj me pikë. Mm, Edhe unë dal ti ni njësoj Po, 0 me 0 Atëherë, kjo është fjala me 6 Edhe Joana është fituese 6 një 6 mbaron numri Fiton 2 bileta për në Cineplexx O, oh, Joana Bravo Hiç gjë Kjo fjalë ka Çuna dhe goca ka 6 6 shkronja mm -hmm. Shkronja e parë për ju është A Shkronja e dytë për ju është S Gjashtë shkronja mbaron me sa? Shkronja e tretë për ju. E treta nga fundi është e Gjallesa. Jo. Mm, mm, mm. Gjallesa Delieri. Atë po mendoja dhe po përshja e në Shkronja e katërt për ju është R Harresa. Harresa. Është e saktë. Bravo Lori. Bravo Lori. Bravo, bravo. Harresa. Si gjallë. Kur ecën, ecën. Unë e provova gjithsesi. S'kisha ça t'humbja. Jo, s'kishe ça t'humbje. Bravo Jeri. Sa stres. Zë shumë mirë Jeri, mund ta kishe marrë Lorin më në fund. Po të kishte qenë e saktë, por është fjala është Harresa. Fjala e fundit është Harresa këtu. Sorry guys. Shesa kam. Bravo Lori. Bravo Lorka. Shesa nuk është e saktë. Kështu që harresa e gjeti vetëm Lori i pari dhe ikim tek muzika. Lumtë, kjo ishte fjala mbrapsht për ditën e sotme. Faleminderit shumë. U lodhin çiftet. Bravo, bravo. Qëllojmë me çfarë hajde. Yes sir, yes sir. Me smart and gentle. Sting dhe Shaggy tani në klubin e mëngjesit. Kjo quhet Don't Make Me Wait.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 Si keni fjetur juve gjatë natës mbrëm mirë apo çka? Çka? Me gjumë të prishur nga shumë. të prishur me lele. Ka rënë mhm. shumë shi natën. Është e vërtetë. Por edhe shohim ndonjë ëndër kush e di. Bën vaki edhe dalin, a? Po lexoja që gjumi i keq mund të shkaktojë një seri të problemeve, efekteve të tjera zinxhir. O zot. Ne kemi pasur që shkaktohen nga pagjumësia etj mhm. etj etj, por po lexoja, po lexoja për diçka që mund të ndihmojë dhe Tingëllon shumë e thjeshtë, por kjo është batania e rëndë, siç i thonë ata. Në në gjumin e keq. Në gjumin e keq, po. Batania e rëndë. Edhe mm. janë disa që për shembull i përdorin edhe në për spitale këto bateritë e bate... bataniet. Bataniet e rënda. Mhm. Mm Cilat janë të rënduara me një veshje plastike, shpesh dhe çfarë bëjnë është që sikur të marrin frymën. Ne nuk e marrin frymën. Në fakt, në fakt. Mm. Mjekët tregojnë se kjo mund të jetë njëra nga alternativat më të mira që nuk përfshin drogën apo ilaçet që çon tek një gjumë i qetë dhe një relaks për trupin e njeriut. Vetëm rëndesa e asaj batanie ka një efekt të jashtëzakonshëm. Pra duhet. Qetësues, po, mbi sistemin nervor të njeriut. Sepse është e njëjta gjë thonë ata që ndjejnë bebet për shembull kur ndihen të mbledhura që i mbledhin bebet kur janë më të vogla. Mm -hmm. Ai shtrëngimi është si prekja dhe përkëdhelja dhe jep siguri, cilën e ndjen edhe njeriu dhe fillon edhe lëshon serotoninë kur ndjen të peshën e batanies, të presion mbi trupin, mbi të gjithë trupin. Edhe kjo serotoninë pastaj kthehet në melaninë, mm -hmm. automatikisht dhe ajo kthehet në relaks për trupin dhe për gjumin. Është një gjë që përdoret në spitale për shembull për uh, njerëz që kanë kaluar trauma apo shok, i vënë në një batanie më të rëndë dhe ajo ka atë efektin qetësues. Edhe nuk ka nevojë pastaj që të pish ilaçe mm. nga më të ndryshme e gjëra të tjera, mund të provosh. Tani do thuash ti si ia bën në gusht me një batanie të rëndë. Nuk e di. Nuk e di ekzaktësisht, por më duk sikur ishte interesante dhe është është e gjitha shkencore, nuk është diçka që po e them unë. Përdoret në terapi pra. Sa bukur. Po. Kështu që provoni të keni diçka më të rëndë. Po imagjino, nuk e imagjinon dot. Peshën e rëndë, ka njerëz për shembull thonë që thonë m'u shtri një çik sipër kështu. Unë kam nevojë për atë relaksin ose kur të shtypin në një masazh, ka shumë shpesh për shembull që ai presioni që mhm. ushtrohet mbi trupin e njeriut është në fakt antistres shumë i fortë, sepse është mënyrë për ta shkarkuar stresin përmes përmes këtij presioni. Dhe batania e rëndë mund të jetë ajo që ju duhet. Po të futesh në internet, në Google për shembull, dhe kërkosh për një ë uh, weight blanket. Weighted blanket, që është batania e rënduar, mund të gjesh pastaj produkte të këtij lloji. E ta porosisësh një. Nëse ke problem me gjumin. Mm -hmm. Natë. Natë kjo goca, goca goca, flika kjo. Ajo është thjesht për ilustrim Lori kam përshtypjen që është një modele. Po, pra. po është Nuk vjen ndarë. Që s'është për gjynah Lori. Nga agjencia Insomnia is good. Gjithsesi, tani është ora 8:27 minuta. Olta bëra një pyetje dhe s'më ktheve asnjë përgjigje. Uf, sa më shumë të për së dyti ti. Mm. Rovena Gashi ishte pra, pra, ajo. Pra, 606 i mbaron numri Albinës dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Uf, ma. Bravo. U më në fund o zot. Dakor. Shumë shumë shumë bukur. Olta. Pra Rovena Gashi është uh, personi e cila është pjesë e kësaj KED-s, por që do gjithashtu që të jetë pjesë e gjykatës kushtetuese, kështu që do jetë njëra nga kandidatet, 37 kandidatë Në total për dy vende vakante që janë në gjykatën kushtetuese dhe ajo ka dhënë dorëheqje nga KED-ja në mënyrë që të mund të garojë se s'mund të jetë edhe mm -hmm, kritiku edhe gjyqtari i vetes, si të thuash, në këtë proces. Okej, okay, shumë mirë. Iku kjo. E tjetra tani në radhë për pyetjet nga aktualiteti në klubin e mëngjesit është kjo këtu. Sipas dosjes së disponuar tani në prokurori në lidhje me çështjen e bandës së Habilajve mm -hmm. është vërtetuar se edhe ky Autoritet shtetëror. Pam. Ishte i përfshirë. Cili është ky? 069 20 70 222. Ja shkojmë tek uh, muzika tani në klubin e mëngjesit. Whatever you want është uh, titulli i kësaj. Nga Pink. And now we get back to Blendi and the crew on the morning club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirëmëngjes Mirëmëngjes Mirëmëngjes Altini Mirëmëngjes Mirëmëngjes Mirëmëngjes Lorka Mirëmëngjes Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Në valët e Radios Club FM në 100.4 Miq të dashur Tani ka radhën një jeri Dua t'ju tregoj për një mm. risi që kanë sjellë inxhinierët e kompanisë së Toyotës. kanë krijuar një robot të ri. Vërtet e? Pamja është disi e çuditshme, por emri i tij është Q dhe është i vetmi për momentin robot që mund të luajë basketboll. Apo është i vetmi robot që merret me me një sport të caktuar dhe me sportet fizike. Në fakt nuk është se do të zvendësojë njeriun, sepse Q Mund të bëjë kosha perfekt, mm. por nuk mund të mbrojë apo të sulmojë gjatë një loje basketbolli. Domethënë është por, vetëm për sul... koshat është i jashtëzakonshëm. Madje është bërë edhe një sfidë e vogël midis uh, robotit të quajtur Q dhe një ekipi basketbollistësh në Tokyo dhe uh, nga videoja është ka rezultuar që Q i ka mundur vetëm nëpërmjet koshave që ka bërë. Po mirë, domethënë ky mund të bëjë mati kan... perfekte sepse pa, e po, ka është i programuar vetëm për këtë gjë fillimisht Nëse ata kanë gabuar në disa gjuajtje, Q nuk ka gabuar në asnjërën. Wow, bravo. Domethënë Q mund të bëjë thoshin uh, disa nga lajmet që po lexoja deri në 200.000 mm -hmm. gjuajtje pa gabuar asnjëherë. Asnjë. Mm -hmm. 200.000 që është është e pamundur për njeriu sigurisht. Është vërtet. Por është shumë interesant, megjithatë thash, është i programuar sepse ata do të merren kam përshtypjen që ta zhvillojnë edhe pak më shumë. Uh, për momentin Q mund të bëjë kosha perfekt. Vetëm Bravo, kaq. Çao. Unë do porosis një Q këtu për në vendin e Altinit. A jeni dakord gjithë? Që të bësh uh, një kosh perfekte dhe ti. Ja do të bëj 200 herë kosh pastaj. Po Altini nuk është se s'bën kosha, edhe bën. Qëllon që të bëjë të gjitha. Ajo do të thonë më Lori pra. Ajo do të thotë 200 mijë kosha rresht. E bukura aty është, herë të bësh kosha, herë mos bësh kosha. Jo, pra, japonezët janë shumë efiçientë, gjithmonë të bësh. Gjithmonë të bësh dot. Ej, ë kemi një censurë, në fakt duhet të themi kishim një censurë sepse është marrë vesh se ka marrë fund censura në klubin e mëngjesit për ditën e sotme dhe nga e premtja e shkuar. Mhm. Mm Dhe se është zbuluar. Unë nuk e di as se cila është fjala akoma. Pasqyrimin, bravo. Ua. Wow. Ah. Gazetari i televizionit japonez, Yusuke Nakanoya, Ka mbuluar pasqyrimin e një stuhie shumë të fuqishme natyrore në vitin dy mijë e pesë. Shumë e thjeshtë pra. Ka mbuluar pasqyrimin. Bravo, bravo. Kush e ka gjetur? Tedi 935 i mbaron numri, fiton një dhuratë nga Preciosa dhe një dhuratë nga Electronic Line. Bravo, të lumtë. Thank you Olta. Faleminderit Olta. Dhe Grazie tanto. Po. Efkaristo, okay. gjithëve. Efkaristo, Poli. Po Poli, poli kush është? Komshiu. Pse i themi, pse i themi faleminderit Poli gjithmonë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. E nuk themi Efkaristo kushtrim. Kjo është uh, So Alive nga The Goo Goo Dolls Mirë se erdhët këtu në klubin e mëngjesit Mirëmëngjesi të gjithëve Feeling like a hero but I can't fly No you never crash if you don't try Ora është 8:41 minuta, ju jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Olta Lorca, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonja dhe mm. zotërinj. Ëh, uh, sot e kemi nisur duke treguar histori nga më të ndryshmet. Kisha qejf që ta bëja këtë me ju sot dhe nisëm me fluturimet, po? Po, ishte shumë e bukur në fakt. Po, do të qëndrojmë pak me fluturimet sepse dua që të takosh një zotri tjetër. Ai i pari ishte fantastik. Po. Uh, Stevie. Steve uh, Rubenstein që e kishte, ë? Mhm. Po, që fluturoi në gjithë botën. Po dua t'i tregoj për një tjetër uh, amerikan fluturues. Ky e ka emrin Gail Seymour Halvorsen. Edhe është ky zotria këtu. Mhm. Mm Gail Seymour Halvorsen, i njohur ndryshe edhe si Hal, shkurt ishte një pilot i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili është ende gjallë, Eri. Mhm. Mm Sot është në moshën, ai ka lindur në vitin 1920 dhe tani është 98 vjeç, ende i gjallë. Oh, wow. Oh, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky iu bashkua ë uh, si thua, forcave ajrore amerikane në vitin 1942. Dhe në vitin 1948 i jepet shërbimi për të shkuar dhe për të fluturuar mbi mhm. Gjermani. Mm -hmm. Është Gjermania pas luftës së dytë botërore. Tamam. Në këtë kohë dhe janë disa operacione të rëndësishme që bëhen atje, njëri ndër të cilët, që quhet ë uh, Berlin Airlift. Tani çfarë bëri ky? Ëh. Mm. Duke fluturuar me C47-a, me C54-a e të tjerë avionë. C4. Vendosi që të bënte diçka. Me kokën e vet, fillimisht dhe pastaj si operacion u zyrtarizua. Donte që të hidhte për fëmijët e Berlinit. Mhm. Mm Çokollata dhe karamele. Mhm. Ishin avionët amerikanë ata që kishin bombarduar qytetin disa vite më parë, e kishin bërë si thua shkrumb e hi kur ishte një qytet i Hitlerit edhe i Gjermanisë naziste, por tani ky vendosi që të fluturonte, por të hidhte këto parashuta sepse kishte menduar dhe një gjë, që të mos i hidhte karamelet që të shpërndaheshin. Në mënyrë që të dëm, mm. sepse kishte frikë edhe se u binin në kokë kalamajve dhe një karamele e rënë nga ose një çokollatë e rënë nga avioni mund të jetë kur ti e hedh kastile mbi qytet ku ka fëmijë, mund të jetë edhe sigur, si diçka që të vret, po. Mm -hmm. Kështu që ky shpiku. Çfarë? Disa parashuta të vogla që i bënte me shami. Ah, ja ma ja. Po, dhe i lëshonte nga avioni me parashuta të vogla me shami. Sa interesant. Shumë bukur. Dhe nuk e bënte vetëm vetë. E ndihmuan shumë veta në Amerikë sepse u bë e famshme si gjë. Ka hedhur gjithsej 23 ton. Ja. Karamele dhe çokollata wow. mbi Berlin. Wow. Sa bukur. Po. Me një operacion që u quaj Little Vittles. Po. Njëzet e tre ton karamele dhe çokollata mbi qytetin e bombarduar tanimë drejt ringritjes të ngadaltë mm -hmm. të Berlinit në atë kohë. Dhe kjo nuk ishte e gjitha që bëri uh, Gail Seymour Halvorsen, sepse përveçse bëri këtë në Berlin, për 25 vjet me radhë pastaj, mm. vazhdoi që të bënte aktivitete humanitare edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje me këtë operacionin e hedhjeve të karameleve, ka qenë edhe në vende të ndryshme për shembull në Japoni, në Guam, në Irak, në Bosnje-Hercegovinë, në Kosovë dhe në Shqipëri. Në Shqipëri. Edhe në Shqipëri. Po, ka hedhur karamele në 97-ën apo? Mbi uh, jo, mbi refugjatët që vinin nga Kosova. Mm -hmm. Aha. Kampet e refugjatëve që vinin nga Kosova mbi Kosovë dhe Maqedoni. Mm -hmm. Jo ky vetë sepse i bie që ishte 80 e sa vjeç në atë kohë. Por uh, ky e nisi i pari, kështu që. Pse nuk më rriten aftësitë? Pse vazhdoj të humbas në çdo ndeshje mjeshtër? E ishte i dëshpëruar e kjo dëgjohej në zërin e tij, por mjeshtri gjithmonë mendimtar duke parë diku larg në horizont atje i foli pa e kthyer kokën, i tha... Nxënësi im i dashur, i ke parë pulëbardhat kur fluturojnë drejt diellit, A nuk duken krahët e tyre sikur kanë marrë flakë? Po mjeshtër, i kam parë. Po ujëvarën e madhe e ke parë kur oshtin mbi gurët. E megjithatë uji nuk lëviz asnjërin prej tyre, por e lë të qetë në vendin e vet. A e ke parë? Po mjeshtër e kam parë. Po hënën, Kur pasqyrohet mbi liqen me të gjithë atë bukuri madhështore, a e ke parë? Po mjeshtër, e kam parë. Po ik pra bëj një çikë stërvitje, po për gjithë këto gjëra prandaj nuk përmirësohesh ti. Po mjeshtër, e kam parë. Kështu që duhet ta kesh mendjen në vendin e duhur është uh, mesazhi që i jep mjeshtri. Nëse do të stërvitesh në kung fu, stërvitu në kung fu drejt Po mjeshtër. E kam parë. Ehm. Um, Më kanë dërguar një një interesante, një gjë shumë interesante për ta ndarë me ju mbas pak. Mm -hmm. Shumë faleminderit për këtë. Gazi na shkruan, po. E përshëndesim, oh, gazi, gazi. Po. Përshëndesim fort. Ehm. Um, po flitet tani për një kompani të njohur si Cambridge Analytica e cila mund të ketë uh, pasur gisht në shumë nga gjëra që kanë ndodhur kohët e fundit, në lidhje me votimet, përgjimet, mm -hmm. manipulimet, e tjera, e tjera, e tjera, që po dalin në dritë. Mbani mend këtë. Kaq kam për të thënë për këtë moment. Po mbani mend këtë emër që quhet Cambridge Analytica. Se ka lidhje me gjithë këto aplikacionet, shpesh, të cilat i lejojmë që të na hapin profilin e Facebookut, na shikojnë krejt. Ke parasysh kur instalon? Mhm, Tam. Continue as Jerida, në në në në në aty. Në orën 22 në Arizona, një automjet i kësaj kompanie është përfshirë në një aksident fatal në të cilin ka gjetur vdekjen një grua, oh. e cila me sa duket po kalonte rrugën jo në vijat e bardha. Ah. Viktima ka gjetur vdekjen në spital si pasojë e dëmtimeve të pësuara nga aksidenti. Ideja që policia s'ka dhe çfarë të arrestojë. Mm. S'ka shofer. Mendimi i parë i shkon familjes së viktimës, ka deklaruar zëdhënësi i kompanisë duke shtuar se kompania po bashkëpunon me autoritetet për të bërë Për të hedhur dritë pra mbi çdo detaj të këtij aksidenti, kompania ndërkohë ka ndërprerë pa afat çdo akt të mëtejshëm në studimet e saj në gjithë Amerikën dhe Kanadanë për sa i përket ë uh, makinave që vetëngiten. Makinat e Uberit si natyrshëm vjen të mendosh janë të pajisura me sisteme të avancuara radarësh dhe kamerash, të cilat duhet të gjejnë Të jenë në gjendje të dallojnë njerëzit, kafshët, çiklistët në lëvizje edhe kur janë në prehje. Aksidenti në fjalë ngrin dhe ngre shumë pikëpyetje mm -hmm. në lidhje me funksionin e sistemeve të sigurisë. Po, po. Ka akoma. Kjo është alta që sa bën dot ai se i kishte ai 200 topshi. Mirë, mirë, 200 topshi sa bën po. Po, edhe shofer. Ç'është e drejta? Një gjë është. Pyetja është, a është, a është një po. shofer automatik më i sigurt apo më pak i sigurt se sa një njeri? Më i sigurt se një njeri. Jo. Sepse edhe njeriu mund të jetë i lodhur në timon, mund të jetë mm -hmm. errësirë, nuk e shikon. Mund, e, e dim që njerëzit ndonjëherë vrapojnë para makinës. Në këtë rast mund të ndihmojë. Po. Por që ku e dim ne që kjo grua s'ka dashur që të hidhet vetë në këtë makinë. Mm. Nëse do ta shikojmë këtë, pak do pak më vonë. Do e ndjekim edhe në hapësa. Ishte një Ishte një kasap i cili po përzinte një qen. Po hynte një qen, e ke parasysh si vin këta qen. Mhm. E përzinte që ta nxirrte nga dyqani kur shikon që kishte një një shënim në gojë bashkë me ca para. Edhe ia mori paratë nga goja, shënimin e hap e thotë pesë bërxolla qingji. Mhm. Mm Okej, okay, okay, shumë mirë. Ia pret ato bërxollat e qingjit, ia fut në një qese, i kthen dhe kusurin, ia vën në gojë, merr qeni qesen, niset. Del te trotuari, shikon nga dy anët e rrugës, kalon te vijat e bardha. Pret autobusi aty te stacioni i autobusit, shikon shikon ato oraret e autobusëve kështu. Vjen një autobus, del një herë para autobusit, shikon Tirana Re. Okej, okay, mirë Tirana Re, futet brenda atë. Edhe ikën sepse e kontrollon atë. Ky e ndiqte nga pas. Kasapi u lemeri sipër në kasapin e autobus mbas qenit. Qeni zuri një vend atje, mirë e mirë, në një moment të caktuar shtyp atë butonin stop, stop, ndalon shoferi del qeni, del te kasapi mbas qenit. E ndjek atë. Arrin te një shpi hmm. Arrin te një shpi, fillon i bie derës me putër Një herë, dy herë, tre herë, pastaj nuk, nuk dëgjon I binte me kokë, bum, bum, bum, bum Hiç, nuk dëgjon njeri Hipën pastaj qeni në një mur mm -hmm. Dhe i hidhet sipër te dritarja Kur hidhet te dritarja, aty bën një çikë zhuk Edhe bie E sigurt pastaj del njëri nga shpja Super djalë kështu Hë më thotë Edhe ti thotë prapë ti. E ja merr ato bërxollat e qingjit. Mhm. Mm edhe futet brenda. Kur shkon kasapi i bie, më thon zotri thotë më fal. Si i bie ti qenit qafsh ti thotë. Ky qen është një gjeni more. Një gjeni erdhi. Ça gjeni më tha, hera e dytë harron çelsat. Harron çelsat. Kthehemi pas pak në Klubin e mëngjesit tani ka publicitet. U ti. Në fakt është një po çokollatë e vogël Olta, është në formën e diamantit. Oh. Ka mhm. është në formën e diamantit. Mhm. Ka në brendi të saj. Ka vanilje nga Madagaskari, ka shafran. Po që ka vanilje kështu jo dosido. Po, mm. është po, pra, tartufi po i bardhë ah. dhe është e mbështjellë me letër ari që është e ngrënshme. Wow. Dhe kjo është cilësuar si çokollata më e shtrenjtë në botë sepse kushton 7728 euro. Sa mirë, sa hajni çatë. Në fakt është bërë gjatë fundjavës. 7728 euro. Ta kishin rrumbullakos 30 euro. Ela, po jo, do të thotë 2 euro ai. Një sekond, do të një sekond mos sikzek. Ti japim kusurin. Po. Në fakt është organizuar gjatë fundjavës Blendi në Portugali dhe panairi i çokollatave dhe mm. aty mm. është bërë është prezantuar çokollata më e shtrenjtë në botë e krijuar nga Daniel Gomez. Çfarë çmendurie. Bravo Daniel. Kjo është, ëh, shumë e bukur që. Ai forma është e veçantë, por edhe mënyra kanë qenë dy persona që e ruanin, sepse është çokollata më e shtrenjtë. Dhe po them Vendi ku është ruajtur apo është ekspozuar një çokollatë e tillë ka formën e kurorës dhe ka në përmbajtje të saj 5500 kristale Swarovski. Bravo, gjithashtu. Wow. Kur ti ha, i ha dhe këto kristale. Po, pra, jo, jo në brendësi është, po them, paketimi apo po, vendi që mund ta ruash. Ku e ruan? Si letrat e çamçakëzit dikur që i ruanin gocat në libra. Por mund t'i blesh edhe vetë. Mund t'i bash edhe asaj. Problem. Mbanë, më vonë. Ka edhe pak flori, Ose sa i vjen? Një milion. Nga 7 nga 7000 ca. Po. Okej, për afërsisht. 7 milion. Mirë. Tash ishin 1000 copa. Harrova që janë 7000 copa. Se thash 1000 copa bolle kam, se një e ke parasysh. Ua vura un, po jo po s'dite të vësh çmime. 7000 lale, e kupton? Vetëm njëra 7000. Bravo, bravo. Mirë, faleminderit tjeri. Duke menduar për një çokoladë që kushton 7728 euro për t'u ngrënë miq të dashur. E ndërkohë që me 7000 e kusur euro sa çokollata blen, e kupton apo? Një makinë në formë çokollate. Kemi një fitues. Makinë dhe çokollata bonus. Olta. Po, kemi. Përgjigju. Për këngën e ditës është Dori 339 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Dori. Dhe pyetja nga aktualiteti ishte ish drejtori i policisë. Genti 997 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Pra ishte njëri ndër uh, drejtorët atje, shefi i kufirit kam mm. përshtypjen unë, të Dhërmiut që nga përgjimet që janë bërë në Itali del se komunikonte me ata tipat, mbante tre telefona dhe fliste edhe me Habilajt edhe me të tjerë në mm. këto. Për t'u liruar atyre hapësira që të bënin uh, si thua, mbjellje, korrje, shirje dhe të tjera që bëjnë po ashtu. Mirë, faleminderit uh, Goca për këtë segment shumë të ëmbël. Dhe shpërblyes meqë ra fjala. Do të kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit me më shumë tani është kohë për të dëgjuar Le Canzoni, që është kënga e re nga Jovanotti. Dhe Siç raportojnë mediat, aktori Robert Ndrenika ndonëse në gjendje jo fort të mirë Shëndetësore nuk ka munguar në një takim për aleancën e mbrojtjes së teatrit kombëtar mm -hmm. Gjatë uh, ditës së djeshme S'e kuptoj për ça mundohet kot mm? Zoti Robert Ndrenika Me, uh, uh, Ka të drejtën Ka të, të bëj përpjekje Të gjithë njerëzit mund të zemërohen Pse jo Por uh, Ai ka thënë uh, Në kryeministri pa dashje m'i hoqën mikrofonat dhe kam pasur dëshirë që të sqaroj ca gjëra që pa dashje m'i hoqën. Unë për projektin që u paraqit nga ai danezi në përgjithësi më pëlqeu. Këtë e kam thënë edhe te zyra e Veliajt, por hollësi nuk di. Kërkova maketin, ata më paraqitën një lojë kalamajsh. mbi të cilën nuk mund të gjykoje. Kam pretendime për sallën po e po dhe skenën sepse që ta dini që 3/4 e një salle teatri është skenë me lartësi, xhepa e të tjerë. Pra, nëse do të ndërtosh një godinë teatri 3/4 thotë Ndrenika. Mm -hmm. Nuk e di tash se sa merr vesh Ndrenika nga teatri, pa, po, se pra. mund t'i nxjerrim Ndrenikës ndonjë danez që t'ia mësojë teatrin nga e para, por pra. por ai thotë që 3/4 e godinës duhet të jenë, pra duhet të jetë si e zgavruar. Po po, një sallë teatri, pra, siç është tani bosh nga brenda me hapësirë me lartësi se mund të jetë kështu një kaçe. Po, po normal. Të shesun katin e parë shpisë time ta bëjmë ose dentist ose teatër. Por duhet të jetë pra e lartë. E lartë duhet të jetë. Të mbajë gjithashtu, po. Po tani 3-4 kate shumë se ai që shikon s'e merr vesh është 3 kate apo 2 kate. Le ta lëmë një cep aty. Nëse edhe ehm, këta janë mbledhur e kanë folur dje. Ë uh, gjithashtu ka thënë se është i shqetësuar aktori Robert Ndrenika nga partneriteti publik privat, pra është ideja e nevojës së një sipërmarrësi një individi apo mm. dy apo tre që të ndihmojnë shtetin shqiptar, të gjithë këtë shtet të 1912 unë them ai Ismail Qemali nga ato zyrat e shtetit, nëse e shikon me vëmendje mund t'i dalin lot si Shën Mërisë. E ke parasysh nëpër këto statujat e Civita Vecchias në Itali atëherë. Lot nga Ismail Qemali që bëri një shtet i cili 100 E 6 vjet më vonë nuk është në gjendje të ndërtojë një sallë teatri pa ulur mbathjet, më falni pa pa ndarë tokën publike me me Privat. uh, privatin. Po. E cila në mendimin tim është uh, është e pavërtetë. Domethënë premisa që ne s'e ndërtojmë dot vetë teatrin pa ndihmën e privatit, pa PPP-n e famshme, për mendimin tim është krejtësisht e pavërtetë. Është është një pretendim në mënyrë që pastaj të shkosh edhe ta japësh atë tokën aty ku duhet në ndërtimin e këtyre sendeve të tjera, objekteve që mhm. ishin atje deri në 23 kate më çoi fjala, që oh, duke sigur do të shkojnë në 23, 20, 18, 16 deri tek godina e teatrit që do jetë më shkurtabiqja dhe më xhuxhja nga gjitha, e cila do të dukej realisht po ta po ta marrësh e ta vendosësh mbas aq shumë godinash të larta ose mm. para tyre, si një xhuxh i vogël, si papioni i i atyre kullave që do të jenë zotëria. I të madhit. Mbas uh, Edhe papioni të gjatit, domethënë që është mm -hmm. kulla 23 katëshe në këtë, në këtë rast. Shu po duke sigur është, por uh, zoti Ndrenika ka një propozim tjetër, ai thotë që teatri të mbetet aty ku është kjo godina ekzistuese të ruhet në një formë apo në një tjetër, por ne të na japin për të bërë teatr këtë shesh në Tiranë. Duke i dhënë një kthesë tjetër historisë, duke hedhur një debat kështu. Të papritur. Tani për cilin shesh? Po, për cilin shesh? Është pyetja për ata që na dëgjojnë. Të bëhet për shesh. Mhm. Mm 0692070222 0692070222 Kthehemi pas pak është klubi i mëngjesit që po dëgjoni dhe shihni në Radion Kombëtare Club FM, kudo në Shqipëri. Mirëmëngjes Mirëmëngjes Hello Jeri Hello Altin Hello Olta Hello Hello Dhe Lori Hello Përshëndetje të gjithëve kudo që t'jeni urojmë një ditë fantastike nga klubi i mëngjesit Çdo ditë me ju nga ora 7 Deri në orën 10 Këtu në valët e radios kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus Duke ju sjellë juve disa nga informacionet e gjërat e ndryshme që janë duke ndodhur rreth e rrotull nesh. Në këtë moment fjalën e ka kolegja ime. Po Jerida Sakaj. Histori të çuditshme dhe interesante në të njëjtën kohë ka ndodhur në fakt ditën e djeshme në Firenze, në Itali. Mm -hmm. Janë të përfshira në këtë histori tre vajza, të cilat janë amerikane, por jetojnë në Firenze. Në Firenze. Janë rreth moshës 20-20 e pak vjeçare dhe Në një moment kur janë mbledhur të treja në shtëpinë që kanë marrë me qira dhe jetojnë okay. së bashku, kanë vendosur që të bëjnë uh, makarona. Makarona në Firenze. Janë, po, është edhe specialiteti italian, po themi pastat. Normalmente. Dhe i kanë blerë të gjitha gjërat, uh, çdo gjë e kanë bërë gati, kanë ndezur sobën, kanë marrë uh, tenxheren, se s'po më vinte emri. Mm -hmm. Dhe i kanë hedhur makaronat, po. i kanë hedhur makaronat brenda gjë që ka shkaktuar një zjarr të jashtëzakonshëm sepse kishin harruar gjënë më të rëndësishme, vajzat nuk e dinin, kishin harruar të hidhin ujë duke menduar se makaronat bëheshin në këtë formë. Megjithatë, për pak kanë rrezikuar që të digjej i gjithë pallati ku ishin vajzat përveç atyre. Bëheshin vetë Kanë ardhur uh, fqinjët në ndihmë të tyre sepse ata kanë lajmëruar zjarrfikësit, uh, ato janë mirë, nuk kanë asnjë lloj problemi, por është bërë historia pak qesharake në momentin kur ato janë pyetur nga policia, pasi janë marrë që të treja dhe pikërisht kanë thënë këtë gjë. Vendosëm të gatuanim makarona, por nuk e dinim që ato bëheshin me ujë. Mm -hmm. Është brezi i sotëm, nuk e çeva. Kështu që kam përshtypjen që tani më e mësuan dhe nuk do ta bëjmë më këtë lloj gabimi. Yes. Super. Mm, mm. Ndodh dhe kështu. Më vjen mirë për to. Hey, kur të vijmë këtu në klubin e mëngjesit, un do bëj gati ca pyetje për sa oh, e si e oh, njohim kolegun sot, po. Sa mirë. Mm -hmm. Sot do jetë interesante ajo që ta gjejmë. Po. Marrë me thënë njerëz. Po gjithsesi. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Kokrrat e trëndafilit të egër janë nga bimët medicinale me efektet më të fuqishme në organizmin e njeriut, ja cilat janë vlerat shëndetësore të trëndafilit të egër. Plot me antioksidantë, këto kokra që kanë përmasat e qershive janë thesari i vërtetë që trëndafilat e fundit të verës u dhurojnë njerëzve. Zakonisht i gjejmë në ngjyrë të portokalltë dhe të kuqe. Ato janë të pasura me vitaminë C, që është një antioksidant i fortë. Ato përmbajnë karotenoidë dhe substanca të tjera bioaktive. Parandalon diabetin, Ekspertë të bimëve mjekësore në Turqi e kanë përdorur shpesh trëndafilin e egër për të trajtuar sëmundje të diabetit. Shkencëtarët kryen disa eksperimente për të ekzaminuar rolin e trëndafilit të egër në parandalimin e këtyre simptomave dhe vunë re që ekstrakti i etanolit tek trëndafili i egër shërbente si antioksidant, hipoglicemik dhe antidiabetik. Rezultatet e eksperimenteve i bënë ekspertët më optimistë për përbërësit e trëndafilit të egër dhe vlerat e tyre kundër diabetit. Parandalon melanomën e lëkurës. Kur lëkura e njeriut lëndohet nga rrezet e tepërta të diellit, krijohet terren për melanomën, që është një nga sëmundjet kancerogjene më të rrezikshme të lëkurës. Sipas shkencëtarëve japonezë, përbërësit e trëndafilit të egër kanë një efekt pengues ndaj enzimave dhe ndaj procesit të prodhimit të qelizave kancerogjene ndihmon punën e zemrës. Trëndafili i egër përmirëson shëndetin e zemrës tek pacientët obezë. Sipas të dhënave, trëndafili i egër ul nivelet e tensionit të gjakut dhe kolesterolin e keq. Si rrjedhojë, trëndafili i egër ul shanset për sëmundjet vaskulare dhe vdekje si pasojë e këtyre sëmundjeve. Shumë studime janë bërë tek njerëzit mbi peshë që kishin nivele të larta të kolesterolit dhe të tensionit dhe zbuluan rolin pozitiv dhe superior të trëndafilit të egër në krahasim me ilaçet farmaceutike për këto dy simptoma. Lufton të ftohtin. Trëndafili i egër ka një përmbajtje të lartë të vitaminës C. Si rrjedhojë mund të përdoret në kurat kundër të ftohtit. Për më tepër, trëndafili i egër i vjen në ndihmë gjakut dhe kockave trajton problemet e lëkurës. Përdorimi i ekstrakteve të trëndafilit të egër është mjaft i mirë në trajtimin e disa problemeve të lëkurës. Vajrat e trëndafilit të egër janë terapeutikë, shuajnë njollat e lëkurës, e hidratojnë atë dhe zbut shenjat në lëkurë. Trajton çrregullimet në stomak. Trëndafili i egër mund të përdoret për të trajtuar sëmundjet e stomakut, spazmat, irritimet dhe ulçerat. Kryesisht është përdorur si tonik për stomakun dhe për tretjen. Ai ka qetësuar dhe trajtuar probleme dhe simptoma si diarea, zorrët, fshikëzën e urinës dhe infeksionet në aparatin urinar. Forcon sistemin imunitar. Trëndafili i egër është një nga elementët që duhen përdorur në mekanizmat mbrojtës të trupit, parandalon infeksionet bakteriale dhe virale, lufton temperaturën, forcon funksionet imunitare, lodhjen, rrit qarkullimin e gjakut në gjymtyrë, rrit funksionin e qarkullimit të ujit në trup dhe shuan etjen. This is Club FM 100.4. Mirëmëngjesi të gjithë, mirë se keni ardhur në Klubin e Mëngjesit në valët e radios kombëtare Club FM Edhe në ekranin e Klan Plus Me ju çdo ditë nga ora 7 deri në orën 10 Jero, si po ndihesh? Tani shumë mirë Tani shumë mirë, se doli dielli, apo tani shumë mirë se çfarë? Jo, doli dielli, po, prandaj Jeri është shumë e lidhur me diellin është e lidhur me diellin në fakt Teatrin Kush do bëjë teatrin, do i falim një kullë, një kullë do i falim kush do bëjë teatrin. Hajde bëni një kullë, bëni një kullë t'i fal teatrin, hajde bëni një kullë, një kullë, një kullë. Oh shit. Okej. Oh shit. Morëm që edhe këtë herë më duket. Iku ajo. Çfarë mbeti tani? S'na ka mbetur edhe shumë, Olta, kemi fitues? Jo. Jo, as fitues asnjë. Atë po, do flasim pak. Po jemi pra. Sheshin te vëllezërit Frashëri. Ah, faleminderit. Sheshin te vëllezërit Frashëri pra. 109 i mbaron numri Marios fiton dy bileta. Ky ishte sugjerimi i Robert Ndrenikës në një moment të caktuar tha u lodh edhe ai tha, dëgjo tha Jo shtatë atje tha bëni tetë kulla po doni atje Po na jepni ne këtë sheshin tjetër se Hajde bëjmë dy kulla kush do bëjë atje Ai na duhet Kush do bëjnë atje, do bëjnë atje, do bëjnë atje, dy kulla, dy kulla, do thajnë Oh shit Okej Që që Ajo është përgjigja e saktë. Vëllezërit Frashëri. Tani do të flasim pak për Cambridge Analytica. Si ju thashë pak më parë që do të mhm. flisim për këtë. E para e punës po shikosh edhe këtë shefin ekzekutiv të Cambridge Analytica, Alexander Nix. Nga surrati ky duket që është një njeri që duhet marrë me shpulla. Por uh, nuk e di domethënë është përshtypja e fortë është t'ia fus një kështu tak kur e shoh, ama nuk e njoh fare zotrinë. Më ngjan me një aktor këtu te kjo foto. Me një aktor nga këto rolet e këqija. Po, po, jo? negative, gjithmonë në role po. negative. Tani historia e e Cambridge Analytica është uh, publikuar nga New York Times gjatë uh, fundit të javës kaluar të premten, mm -hmm. një artikull i cili ka tronditur me thënë të drejtën dhe ka shkaktuar sot në mëngjes po lexoja edhe heqjen dorë të njërit nga shefat e sigurisë tek Facebook. Oh. Po. Si është historia e thënë me pak fjalë? Mm. Ëh, uh, ju i dini që janë këto aplikacione të ndryshme që mund t'i instalosh në internetin tënd në mënyrë që të marrësh diçka që ata ofrojnë, një produkt apo po. ku di unë tani. Po. Dhe ata pastaj lidhen me Facebookun e thonë që aplikacioni i tillë do të ketë akses tek friends-at e tu, tek mm. Po, disa gjëra. Dhe ti thua po, ishte njëri tani në Rusi, një shkencëtar uh, ruso-amerikan, një profesor i psikologjisë nga Universiteti i Cambridge-it mm -hmm. në Mbretërinë e Bashkuar me emrin Alexander Kogan. Aleksandr pa zanore në fund Aleksandr. Mhm. Mm ë uh, i cili shpiku një aplikacion ca kohë më parë. Mm. Ishte rreth uh, 3-4 vjet më parë. Dhe ky aplikacion quhej Your Digital Life. Dhe në mënyrë që ti ta përdorje këtë aplikacion, ai tregonte mbi jetën tënde online, domethënë çfarë mm. bëje ti, po duhet ta instaloje të bëje këtë veprimin ku e përfshije Facebookun, mm -hmm. shokët e tjerë e tjerë e tjerë. Dhe bëj atë gjë. Vetëm 270 mijë njerëz e morën këtë aplikacion mm -hmm. dhe e mhm. përdorën. Por për shkak se ky aplikacion përdorte edhe shokët e tu. Jo vetëm ty që e shkarkoje pra, vetëm sepse unë isha shoku yt. Ata nëse e përdorje ti, merrin dhe informacionin tim. Edhe të të gjithë shokëve të tjerë që kishe ti Eri. Ah. Ah. Kështu që nuk ishin 270 mijë, po ishin shumë por ishin 50 milion njerëz informacionet e të cilëve ky aplikacion i Merte. mori Your Digital Life. Ajo që ne nuk dinim në atë kohë. Por që e dim tani është që Cambridge Analytica, firma që analizon të dhënat për çështje politike. Kjo mm -hmm. firma e këtij tipi që tham është për t'u marrë me shpulla, po ta gjykosh nga fytyra, e kishte financuar këtë aplikacionin e këtij Alexander Ky. Aha. Mhm. Mm mhm. Mm Alexander Koganit nga Universiteti i Cambridge-it. i kishte dhënë atij 800.000 dollar për ta bërë këtë aplikacion. Dhe të dhënat që ai grumbulloi nga 50 milionë njerëz, ky ia dha Cambridge Analytica-s. Mm -hmm. Dhe me rregull dhe me ligj, siç e ka Facebooku. Mm -hmm. Ata nuk mund t'i përdornin këto të dhëna, por duhet t'i fshinin ato. Menjëherë, siç Airbnb edhe shumë kompani të tjera që përdorin aplika aplikimet e tyre i I marrin dhe i fshin. Mm -hmm. Ky është ligji. Këta nuk i fshin. Këta i mbajtën të dhënat e 50 milionë njerëzve dhe pastaj u futën në punë në fushatën amerikane me Trumpin. Ah. Dhe siç po del tani, i kanë përdorur dhe kanë ditur që të formojnë ky tipi që duhej marrë me shpulla. Alexander Nix, i cili tani e gjen veten në ujëra të nxehta. Në situatë po jo shumë të këndshme. Tha se kompania jonë ka një salcë sekrete. se si ne dalim në përfundimet dhe çfarë dyshohet është që ata kanë përdorur të dhënat e këtyre personave. Patjetër, foto ku ke qenë, mm. çfarë mm. opinionesh ke dhënë, komente që mund të kesh lënë, je i majtë, je i djathtë, të intereson teatri kombëtar, s'të intereson kom teatri kombëtar, ke votuar për Erion Velinë, je me Gjergj Bojaxhiun, je me Lul Bashën, me, domethënë mhm. lloj-lloj mm -hmm. gjërash. Pëlqen teatri, pëlqen teatri, filmat, horror, kjo, tjetra, tjetra. Çdo gjë që ka lidhje me po, ty. Mm. Për të targetuar, për të shënjestruar individët me mesazhe politike, jo vetëm slogane dhe mesazhe politike, por edhe me mesazhe politike të dhëna në mënyrë të tërthortë, me histori për shembull që mund të ndikojnë se si ti mendon. Pra nëse ti je në aty në gardh, andej këtej për Trumpin, jo për Trumpin, po unë emigrantët, pastaj ty të ushqen vazhdimisht histori me emigrantë që kryejnë vrasje, me emigrantë që përdhunojnë gra, mm -hmm. me emigrantë që kupton janë hajdutë të tmerrshëm dhe dhe të jepet ajo shtytja e vogël që duhet që të biesh në atë anë të gardhit. Meqë je i lëkundur, po. Mm -hmm. Pra ti nuk e merr një mesazh politik direkt. Ti ushqehesh me informacione të cilat të vërteta ose jo, manipulojnë mënyrën se si ti mendon mm -hmm. drejt uh, zgjedhjeve të ardhshme. Kjo kompani Cambridge Analytica, që ndihmoi zotin Trump drejt një fitoreje të bujshme dhe të papritur, gjithashtu ka qenë e përfshirë edhe në një fushatë tjetër të njohur. Ah. Daljen e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian. Ah. Gjithashtu edhe atje duke punuar pro daljen së në të njëjtën formë. Qeverisë së shteteve, më falni, Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. E njëta domethënë ah. ishin kështu edhe aty me shumë sukses, ë uh, duke shkaktuar edhe aty habi se si Britania e Madhe doli nga Unioni dhe tani mm, doli më njëherë. Po. Siç po flitet nga raportimet e New York Times-it dhe të tjerëve, kjo kompani mund të jetë e lidhur në një qark të mbyllur me mm -hmm. e dini se me kë. That is the very very truth of this moment. I am not gonna say anymore who might be behind this. Changing the whole world you are living in. Vodka. Vodka na zdravja Rita Ora. Tani Klubi i Mëngjesit. Klan FM. Po i dolën këmbët, i kanë dalë këmbët. Tani i shikojmë gishtat. Folëm për shumë gjëra sot. U kënaqëm. Për kulla, për teatro, për njerëz që fluturojnë, për njerëz që s'fluturojnë çokollata shumë të shtrenjta. Mhm. Mm robotë që bëjnë kosha, 200.000 kosha. Rresht mund të bëjë një robot për makinën Uber që shkaktoi viktimën e parë, duke u vetëngarë. Etj, etj, po ta mendosh, ë? Po. Një Ka edhe kështu. Enciklopedi e vërtetë informative në radio. Njerëzit mund të bëhen gjeni vetëm, vetëm duke dëgjuar radion. Klubin e mëngjesit më saktë. Imagjino, edhe prap do të harrojnë çelësat. Edhe nëse bëhen. Si qeni im. Ti mos qesh. Mm. Mm. Jeri. Kemi një fitues fundit Dolta? Jo. Asnjë? Asnjë. Asnjë për be. Asnjë për be. Okej, okay, mirë. Atëherë, me duke ju uruar një ditë fantastike. Duke ndarë me juve dëshirën e mirë që ky diell, uh, paska ah, ikur, mm, të mbajë edhe ca. Po. Ju kam thënë. E kishte për shi sot po. Kur do të fillojë? Në 7 pra. Në 7 të darkës fillon. Okej. Unë le të bjerë, gjatë natës le të bjerë, le të bjerë, le të bjerë. Më fal edhe po të nisë në ora 5. Nuk është problem të bjerë, se e kam mbaruar punën. Gjithsesi nesër do ta shohim. Nesër do ta shohim. Nesër nuk e di se çfarë të shohësh. Po, Lori. Ok, Lori. Lori, duket sikur i mungon diçka sot, ha? Po, është lehtësuar. Jo, lehtësimi nuk është e jo, ndjesë, ajo s'ka peshë. Zakonisht ka incidente, I mirë, do një Guinness tash, e kisha fjalën për birrën. E kam harruar Lorin me flokë të shkurtra, me ju thënë drejtën. Ose i shkruaj. Ka foto të Lorit me flokë të shkurtra. I shoh herë pas here po prap. E di. Atëherë kur njësoj si Alexei. Është për burra flokë të shkurtur dhe të rruar. Pa po, fiks. Jemi si familje. Ose tash do flokë të shkurtër dhe të rruar.